To je hadis Džabir ibn Abdillaha u kome kaže da je bio sa poslanikom Salosaleme na Bajramu Pa je poslanik sa počeo sa namazom prije hutbe, bez ezana i bez ikameta. Potom je ustao oslonjen na Bilala, pa je naredio bogobojaznost i poticao ljude na pokornost za ođel, savjetovao i opominjao. Potom je otišao do žena, pa ih savjetovao i opominjao i rekao dajte sedaku, jer ste vi najbrojnije džehennemsko gorivo. Pa je ustala jedna od prisutnih uglednih žena koja je imala, imala tamnopute obraze i kazala Allahu poslaniče, zašto? Kaže, zato što volite puno da se žalite i da poričete dobročinstvo. Pa su davale, znači sedaku, ukrase svoje naušnice, prstenje i drugo što su, znači, bacale u Bilalovu odjeću. Pa smo govorili o jednom dijelu, znači, ovoga hadisa, pa smo došli do njegovog drugog dijela, tako smo ga podijelili dva dijela zbog njegove znači obimnosti, odnosno zbog poruka i faida i koristi koje nosi ovaj hadis, pa ćemo znači danas ka, uz Allahu te pomoć završiti. Ovaj hadis je znači hadis koji ima veliko značenje i ima u njemu, imaju u njemu znači brojne koristi. A, Jesmo li spominjali prošli put da je onu ženu što je kazala da ovaj hadis daif? Jesmo? Znači da je, jeli, da su osuđivali ovaj hadis po, po ukusu. Jeste. To je škola Ibn Arabija. Vjerojatno da je njegova učenica ili ovaj, puno se druži s njegovim knjigama, pa po ukusu znači ocjenjuje hadise daif, a hadis poslanika, znači na kome je složna sva ulema od prvih do posljednjih. I spominjali smo učer, znači, pitanje ukusa i neukusa, tako i snova i druge znači, načini odbacivanja predaja koje, na, na čijoj vjerostojnosti se složio znači, umet a, jeli učenjaci, hadijski eksperti ovoga umeta. U ovome hadisu, od koristi ovoga hadisa, jeste to što ukazuje da čovjek treba dati nasihat onome kome je nasihat potreban. Da savjetuje onoga kome je nasihat ili savjet potreban. Jel tako? Ili poslanik, ali sam savjetovao žene. Jeste, dajte jer sam vidio da ste najbrojnije u džehnemu. Iako ljudi često ne vole, dakle, ovdje je dokaz da treba, znači, a, davati ljudima savjete. Iako ljudi ne vole savjete. Ljudi su po pitanju savjeta teški. Znači, čovjek kad doješ savjetuješ ga, ponekad imaš osjećaj kao da te gleda kaže, da Bog da mi nisi došao. Da Bog da te moje oči nisu vidjeli. Kao da si došao i tražiš nešto od njega. Živ bio savjet, na sihat ti može samo koristiti. A ne možeš nikako štetan biti. Taman da ga ne prihvatiš, bit će ti koristan. Čućeš drugo mišljenje. Čućeš nekoga ko razmišlja suprotno tebi. Je tako? Jer ti kad želiš određenu stvar da uradiš, tvoje srce i tvoja duša i tvoji te prohtjevi vuku ka tvoji šta? Ka dotičnoj stvari, jel u redu? Hoćeš da praviš kuću, ali treba kamatni kredit. Ali ti vidio da svi imaju kuće iz tvoga mjesta i sad bi ti bi u linicu kuću. Da ne budeš i ti bez kuće. Ali ne može bez kamatnog kredita. I dušate. I onda ti dođe neko i kaže slušaj živi. Boj se Allaha za ođel. I dati nasihat. Njega, da li njega te emocije vuku na istu stranu kao tebe? Koji daje savjet. Ne vuku. I on onda, on razmišlja E, e, svježeg, zdravog intelekta, e, logikom, zdravo prosuđuje. Naravno, argument šerijski to svakako. On, znači, nije pod utjecajem nekakve spolješne sile. A on ima utjecaj te sile šta? Sramota je bruka pred svijetom i druga stvar što bi ja volio da uživam u svojoj, jel tako? U svojoj kući. Pa ti dođe i čovjek ti danas sihan. Taman da vidiš da je pogrešno, Čovjek je došao i savjetuje te radi Allaha ođelo želeći ti dobro. Kažeš, Allah te nagradio. Ja znam da si došao najljepšim nijetom i savjetom, a najljepšim, najljepšim nijetom i željom da mi pomogneš, ali ja smatram da nisi baš pogodio ili ne moraš mu to ni kazati, ali u svakom slučaju, znači, savjet treba prihvatiti dobro. Našto ako vidiš da je dobro namjeran. Pa vidimo ovdje smo mogli žele kazati, e Allahu molim te. Jesi li ti nas ta, doveo i tražio da mi u islam, da bi ti nas obavijestio kako će nas najviše biti u džahennem? Mubarek Allahu nego su prihvatile to, to je činjenica i stvarnost, dobro, ima bolest, daj mi lijek, ali lijek ti je tu i tu. I nakon toga, to je znači zdrava duša koja prihvata savjet i koja neće znači se oglušiti ovaj na savjet, već će znači uzeti ga dobronamjerno. Pa je ustala jedna žena od uglednih uh, eh, jeli, uh, eh, sahabiki. Ova žena, kaže Ibn Molekin, ja joj ne znam ime. Tražio sam, kaže drugo, koja je ta žena, nema imena. A možemo znati koja je ta žena, tražiti šta po drugim verzijama hadisa. Možda je negdje spomenuto i ustala je Fatima bintu Kais na primjer. I rekla to i to. Ili ustala je u Atije, Elensarije, ili ustala je ta i ta i kazala, e, kaže, znači, ta žena koja je ustala od ugledni, bila je šta ta i ta. Kaže, ja nisam mogao naći njeno ime, nije spomenuto. Znači, nije spomenuto. Ovo nema neke, nekakve posebne koristi, osim što bismo tim imenom mogli potvrditi jednu novu šta? Sahabiku. Da kažemo, ima jedna nova sahabika koja se zove šta? Tako i tako. Jer kada spominjemo sahabike, neće spomenuti nepoznata nekakva sahabika koja nema imena spomenuta u jednom hadisu. Ne spominje se, ne koristi ništa. Šta ti koristi? Niti znaš porijeklo, niti znaš ime, niti pre... ništa. U redu. Svatate me. Znači to bi, u protivnom, koja god da je bila sahabika, ne bi znači promijenilo šta. Ne to znači propis. Jesi. Kaže imam neovi da ne cilja se ovim da je ustala žena koja je ugledna. Nego kaže da je ustala žena riječi, znači ovaj, tumačenje riječi, da sad ulazimo u ta jezička značenja, to ću vas samo izvoditi, a možda nećete razumjeti. Ovaj, da je ustala žena iz sredine, iz tog kruga žena gdje je bilo, iz sredine je negdje ustala žena, a nije od uglednih. Nego je značenje da je ta žena ustala iz sredine, a nije ona šta? Nije ona znači posebno ili ugledna. Pa imamo ovdje, ovdje je došlo kod oleme tri tefsira. Imamo prvo da je ta žena ugledna, imamo da je, da je ta žena nižeg staleža i u tom su došla kontekstu hadisi. Pazite. Imamo da je žena bila nižeg staleža, imamo da je bila ugledna. A imamo da je bila iz sredine, ne iz sredine e, ta dva stoja, nego šta iz sredine, međlisa koji je bio žena. Kako ćemo pomiriti? Mogu se pomiriti tako što se ovim, znači da je ugledna, nije mislio da je bila ugledna, nego da je bila šta? Iz sredine. A da je bila šta? Kog staleža? u srednjega? Smo spomenuli mi srednji stalež. Kazali smo nema srednjeg staleža. Ima viš, evo, ugledna, ima niži stalež, ima žena iz sredine, iz tog društva, iz te, kao sada kad bi ustao, ne znam, tu neko, evo Ešef, on je tu negdje u sredini, kada bi on ustao, jel u redu? Pa kažu nije, nego je iz sredine, znači to, Pa ustala iz sredine, ali je bila kog staleža? niže. Ja smo onda imali kontradiktornost? Ne, nema kontradiktornost, znači onda u toj, u tom, u toj Kaže da je imala tamno pute obraze. Imala je, znači, kaže se fleka, fleke, fleku jednu koju je imala, ili fleke, i crnkaste su bile. Znači, ovaj, na obrazu. Neki učenjaci kažu da je to e, e, nekakva puta boja koja je crvenkasta, kao da je prekrvena crnom bojom. Pa se nazire ispod te crne nešto crvenkasto ili tako nešto. Ono to je opisi poznati, znači bili kod Arapa ili u to, u to vrijeme. Še, e, še Din, imam Taqiju Din, a e, Ibn Aid kaže da je to svaka boja koja mijenja tvoju osnovnu boju, znači lice. Da je to znači tako je opisano. Kaže ovdje, puno se žalite. Puno se žalite. Kada se čovjek puno žali, on u isto vrijeme čini drugi propust ili grešku, a to je da prikriva dobročinstvo. Ti se puno žališ na svoju suprugu, puno se žališ, ne znam, na... ali si u isto vrijeme kada se puno žališ, šta su radio? Prikroz dobročinstvo. Nemoguće je da toj osobi nema nekakvog hajra i da ti nekakvo dobročinstvo ne čini. Ali ako stalo iznosiš loše stvari i žališ se, onda su isto vrijeme negirao i dobre što je dupli ovaj grijeh, dupla greška. <clears throat> Nema sumnje da je dozvoljeno čovjeku da se, jeli, da se požali kada je u nuždi, ali ne treba znači pretjerivati u tome, jer kada je u tom pretjerivanju kao da negira, znači Allahov te barake o kader. Pa je to bio, kaže, jedan od razloga što im je pripriječeno čime? Vatrom. Neki učenjaci kažu ovdje ova, ovo, ovo žaljenje ili negodovanje e, može se odnositi ili na supruga, na njegov odnos prema njoj, ili na Allaha zaželi njegov kader. To želimo. Imate, znači, jel, osoba koja je stalno su nezadovoljna. Uvijek je on nezadovoljan. Šta god da bilo, ovaj, kako god da bilo, on teško ga je, znači, ovaj, jeli, teško mu je udovoljiti. Ispravno je da ovo tuma, da se odnosi na muškarca. Šta na muškarca? Da je žena, da se žali na supruga, jel tako? U protivnom, znaju li muškarci nego da od Allahu odredbu? Tu nema razgledu njih žena. Znači, znaju, imaju ljudi, znači muškarci, kako žene, tako i muškarci i znači Allahu odredu. Ali se žene odlikovale time što poriču šta muževo dobročinstvo. Iako imaju muževa koji poriču dobročinstvo žena, to svakako, tako. Nikad mu goditi. Znači, znači da, da, da se ras, raspoliš na dva dijela, ne može mu goditi. On je uvijek nezadovoljan. Njemu je uvijek nešto ovaj, i naročito ovaj, ima ovako, ima eh, tipova osoba kada mu, kada mu nešto uradiš. Znači, Pet godina moraš igrati oko njega. Da on to zaboravi. Pet godina. To je ružno svojstvo. Čovjek treba biti, znači, ovaj, svjestan da živi se ljudima i da ljudi mogu pogriješiti i da im treba isto tako, jeli, oprostiti. Pa se ovo odnosi, znači, na poricanje dobročinstva koga muž čini njoj. Znači, to je to željenje na supruga, znači na njegovo dobročinstvo. I subhanallah, stvarno ne može biti neko, kako rekao poslanik sa Ponekad ima, znači, ima žena, nazove i pita, ona sad supruga govori, jeli, kako, kakav je on. I priča, priča, dobro, i šta sad, šta bi ti sad nakon svega toga? Pa kaže, ja ne bi dao, ja bi tako, tako, pa ti bi znači da on bude otprilike a, na, daljinski upravljač. Kad ga, kad ga pritisneš, on je u kući. Kad ga hoćeš udaljiti, dvojkom ga udaljiš. Kad ga hoćeš vratiti, vratiš na jedinicu. Kad hoćeš smanjiti, smanjiš mu kad priča. U, ugasiš ga, ne može pričati. Kad hoćeš da priča, pustiš ga. Znači, hoće da napravi od njega kad ide u džamiju da je položi račun, kad ide u džamiju, kada će se vratiti. Kad ode u trgovinu, koliko mu treba vremena da se vrati. Ako ode u trgovinu, nije se vratio na vrijeme, možda došao negdje da prosi drugu. A ako nije, pa čekaj, živa bila, pa ko je u kući muž prvo? I druga stvar, ta apsolutna kontrola koju ti želiš uspostaviti na svojim suprugom. Ko to može podnijeti? Da je robot ne može to izdržati, on, bi, se, on bi se jednog dana, sad bi, počeo bi se tako tresti, blokirao bi. Robot, a nema suprug. I onda on nije dobar. Ma nije on dobar, nije, on je dobar, živio, samo što, živa bila samo što nisi razumjela kako se vaš podi prema mužu. On tebi tako da traži tu apsolutnu kontrolu, to nije ispravno. A kako onda kad to tražiš Pa je znači to pogrdna stvar koje se trebaju muslimani čuvati. Kaže takfurne, činite kufor. Ovdje kufor znači misli se na poricanje. Jer kufor je u stvari prikrivanje nečega. Gata. Kefare znači gata. Pokriva nešto. Ona pokriva ovdje dobročinstvo, prekriva kao da ga nema. I zato je poljoprivrednik nazvan kafir, zato što stavlja zrnu u pšenicu i pokrije ga zemljom. Zato je nazvan kafir, onaj koji pokriva. A nije... I čovjek je kafir nazvan nemusliman zato što pokriva svoje vjerovanje kufrom, znači nevjerstvom. To je znači značenje povodi. Kaže, šta znači takfurne? Kaže, znači, ovaj, zanemarujete ili prikrivate ili tajite dobročinstvo vaših ili muževa prema vama, a ne misli se nikako znači da izvodi ih van okvira vjere, jer je čovjek je nadređen nad ženom. Arređalo kao amulja, ali nisa škacu znači nadređeni nad ženama, jer on je izdržava, on je odjeva, on je hrani, znači on je liječi. Je dužan, dužan muž da liječi svoju suprugu. Rat među islamskim Rat dokaza. Jer muž dužan da liječi ženu ili nije. Ne bi da ulazimo u to, ima veliki broj leme, kažu, čak većina kaže da nije dužan da je liječi. Ali Allah valim da ispravno jeste. Da je muž dužan da liječi svoj suprug. Jer od ciljeva rijeta. supruga ti radi kući, služite. Znači, gotivite i kad se razboli, kaže, e, e, izvin, molim te, idi ti svome babi, neka te liječi, pa ga te ti se opet meni vrati. Pa nije se razbolila nego kod tebe, jel tako? Kod sebe se razboljela. Znači, razboljela se, ti si je oženio zdravu, sve potaman i nakon toga kod tebe se razboljela. Pa i ti trebaš liječiti. Tako da ispravno da muž treba, suprug treba, ali ima mišljenje kod islamskih učenjaka šta? Znači, to su obaveze supruga prema... Dobro, sad nećemo ulaziti, to nije to ovaj tema, tema o kojoj govorimo, ali znači da, da znamo da imaju to po tom pitanju znači različita mišljenja kod islamskih pravnika. Ovaj, mi ponekad kad nešto govorim ja bih samo zamolio ovaj da se pogrešno razumije. ja ponekad spomenem određenu stvar. I ovaj, kažu to muže i mogu pogrešno razumjeti. Muž može pogrešno razumjeti. Ako želi, kad mu ja kažem, muževi su nadređeni nad ženama. Može li pogrešno razumjeti? Znači, njemu je odmah ispred očiju batina. Odmah ispred očiju batina i on je nadređen i to je završeno. Ili je pesnica i tako dalje. Ti možeš razumjeti sve pogrešno ako hoćeš. Jedan dan do, do, poruku dobio, jedna sestra poslala poruku, kaže, ti spomenuo predaju tamo da je, kaže, ovaj, imao a a vam imao dvije žene. I da je udarao oba dvije. A jedna je bila Esma radijalata, čerka Bubekra. Čak su neki predani ovdje da, da je vezao kosu jedno i za drugu. Dvije kose zaveže, dvije glave zaveže kose. I ja ju pošaljem knjigu iz koje, u kojoj to stoji. Kaže, to neka braća pogrešno. Ama braća razumiju pogrešno. Ashabi poslanika, jesu li se ubijali? Je bila fitna? Radijallahu ta'ala anhum ejma'in. Najbolja generacija muslimana i ne vrijedimo mi da budemo ni ekseru papuće jednog od njih. Jel se desilo ubijanje? Hoćemo se ubijati mi? Pa živa bila, des, ljudima se dešavaju propusti. Desi se i ashabima, jer bilo među ashabima koji su napravili grijehe pa izvršio poslanica u kaznu. Jel Malik ibn Maiz učinio što je učinio? Jel El je učinila ono što je učinila? Jel bilo sjecanje ruke? Jel bilo? Jel... Znači to da mi trebamo se povezati tim. Allah hoće da nam pojasni propise kako da živimo. I ti kažeš Zuberi imao ženu koju je udarao i nakon toga kaže, onaj sjedi kaže Allahu ekbar. Zuberi ibn Zuberi ibn Jel jedan od desterce? Jel jedan od desterce nije? Jeste. I još jedan od najboljih. I odmah kući i u živicu. Pa tako. I traži šta? Batinu. Da Pa čekaj ko je to rekao? Kako je to razumijevanje vjere? Uzvišeni Allah kaže illa kaule Ibrahime li je bihile stagfirene lek. Ibrahim je uzor u svemu osim Ibrahimovi riječi. Pa Riječ poslanika tu u jednom slučaju nisu zato što je tu napravljen propust pa ti ne mogu biti uzor. Pa kako ne može biti uzor? Stvar jasna. Ali ko želi pogrešno razumjeti sad, pa kada ovdje kažemo muž je odgovoran iznad ja sam, ne znam, skoro sam rekao, negdje sam spomenuo kako ovaj, ne znam, tako je bila riječ, ovaj, gdje, gdje trebaš, ovaj, muž treba biti muž u svojoj kući. I muž, je nije muž u svojoj kući, nema kuće. I to je odmah, znači, svaćeno da muž treba da ima na jednoj strani pištolj, na drugoj nož, u jednoj ruci kanđiju, u drugoj ruci koplje i kad ulazi u kuću da tako ulazi ko kauboj. Ma nije to ciljano, bolam. Ti kada si muž u svojoj kući, ti šeš svoju ženu. Ona će biti tada rahat, neće morati raditi tvoje poslove, ali kada ona prihvati tvoju obavezu, onda će ona ići tamo navlačiti fasade i ona će ići tamo eh, one, one eh, žabe nabijati tamo na, na, na bauštalama, tako. To, to, nije, to nije njeno posao. Ona ima svoju zadaću i bit će kuća u redu kada ti radiš svoj posao, a žena svoj posao. Pa da ne bi se znači pogledaj sad kad kažemo bilo je, ne znam, ovaj, muž ovo ili muž Ne misli se time ništa. Mi ciljamo šerijatske propise. A ako spomenu nešto što je što je znači ovaj neprihvatljivo ili je bila greška ili propust, time se reci da znači da čovjek treba tako postupati ni u kom slučaju. Poslanik sa jedno vrijeme dozvolio da se da, da, da ljudi vas pitaju žene, to tako dobro. Pa je došlo 70, žena se žali, batne sve. Pa rekao poslanik sa kaže, to ne rade najbolje od vas, pa je zabranio. Pa nas poučio time, pa ti uzimaš hukm propis koji je došao zadnji i uzimaš ono kako je, šta je poslanica odobrio i na šta je ukazao. Ne uzimaš to što je neko od saba nešto uradio. Jel tako? Rekao, ne znam, ovaj, eh, Ebu Zer rekao Bilalu, jebne se da, majke crnkinje. I tebi ulazi čovjek i ti kažeš, ja ovakav, i onda ga, jeli, Sanđo, Bošnjo, ne znam, Albanac, Šiptar, ne ovaj, ne onaj. I onda čovjeka vrijeđaš. Kojim pravom? Zato što je poslanik sam to odobrio ili je rekao ovaj uh, eh, ineke imrun fikel džahilije. Inneke imrun fikel džahilije. Ti čovjek kaže, prije ima džahilije da moraš očistiti. Radi Allahu ta'ala Pa treba znači stvari, treba shvatati ovaj, eh, ne znam, na najgori način kog se mogu shvatiti. Ponekad se spomene stvar, spomenemo stvari, kažemo i šije kažu da je Kur'an nepotpun. I idemo dalje. Moramo li to ružno komentarisati? Što to moramo ružno komentarisati? Svaku izjavu reći moramo komentarisati? I nakon ovaj komentarišeš kao je, Boga mi onaj daje nešto mutan. Reče da se šije nepotpun Kur'an i kaže šuti i pređe preko toga ko zaliven, ništa ne govori. Ne smije se tako razumijevati. Govori se stvari, ali treba razumjeti znači u duhu i u svjetlu onoga i naravno ako znate od čovjeka koji govori kakvi su njegovi stavovi po tom pitanju. Pa nema potrebe onda znači da, da ovaj, da ponekad dopunjavamo predavača i da ga popravljamo, e, ovako, onako, ako znaš, znači, stav predavača u određenoj stvari, onda razumiješ što u tom svjetlu u kome on šta, u kome on govori, jel u Dobro. Kada kažemo kufr općenito, misli se na kufr koji čovjeka šta izvodi van okvira islama. Ali ponekad kufr može biti da se ukaže na, na gnusnost tog čina. Da se kaže to što čini, što je postupak kafira. Ili da bude kufr mimo glavnog onoga velikog kufra, da bude manji kufr, slično tome, ne misli se znači da čovjeka izvodi van okvira jeli, islamu. U ovome hadisu je isto tako da alim treba pojasniti ljudima kad im nešto kaže što je mutno i ne mogu razumjeti da, da im treba to pojasniti, a ne ostaviti onako jeli, na ledini da ništa ne i da odu tako nisu razumjeli. Jer ovdje ženo, vi ste naj, u džehennemu, što je da se poslanik okrenuo i otišao. Ne, nego je objasnio zašto, znači tako da shvate i da i da razumijem. I ome hadisu je dokaz da je ženi dozvoljeno da pita, znači ona direktno muftije u naštu prisutni žena. Ili preko telefona. Nikakve smetje nema da žena nazove i da upita za šerijetsku fetvu. Šerijetskim edebom i etikom po selami, imam pitanje, pitanje je to i to, dobio doko, odgovor, Allah sagradio, selamu alaikum i završeno. Nikakve smetje nema, znači, u takvim, ovaj, gdje se izbjegavaju, znači, časkanja i pričanja i nekakva potpitanja, ovaj koja, koja mogu dovesti samo znači da to bude nekakva pusta priča više nego znači ono što je korisno i da pređe u zabranjeno. Znači nema smetnje da žena postavi pitanje da upita za fetvu. Ako je to muž brani, onda ga treba poslušati. Pa muže ako je ljubomorni, ne dozvoljava, jel tako? Nijukom slučaju, treba ga poslušati. Ne treba raditi mimo njegove volje i njegovog znanja da zove bilo koga. Nego kada on dođe u njegovom pristupu, kaže imam pitanje, nazovi, kaži, otvori interfon da ja čujem odgovor, nije problem. To bi mora omogućiti da pita, ona ima pravo da se poučava i da pita ono što nije jasno, ali ako on kaže ne smiješ ti zvati s sobom i razgovarati sa nekim, treba ga poslušati i treba mu znači u tom pogledu biti pokorni. A, isto tako u hadisu imamo da je ženi dozvoljeno da otkrije lice. <clears throat> da je ženi dozvoljeno da otkrije lice. Je dozvoljeno nije dozvoljeno? Nije. U hadisu kaže da je žena bila tamno putih obraza. Je li imala provida nikab pa se vidjelo da je putih obraza ili nije imala nikaba? To je, to je jedan od argumenta, od jaki argumenta u Lemi koja kaže da nikad nije vađen. Jedan od jaki argumenta. U Lemi koja kaže da nikad nije vađen. I postoji dva mišljenja u šerijetu kod ehlu sunnata od džemata, da je nikad vađen i da nikad nije vađen, da je sunnet. Treće nema. Nema mišljenja kod ehlu da je nikad mubah i nema mišljenja kod ehlu sunnata našo da je nikab zabranjen. To ko je rekao, neka to zapakuje tu fetu sve buđep, neka je stavi i neka sa njim sretne Allah. A za to ne postoji. Ima vađib ili sunnet. I jedno i drugo je jako, jedno i drugo ima svoje mjesto i stvar je šta čovjek vidi boljim. Odnosno, bolje kazati koje argumente vide jačim. A ako mu se poistovjeti argumenti, šta onda on vidi da je za njegovu vjeru bolje? Jer ima ljudi koji kaže vidim da je za mene bolje da, da je žena otkrivenog lica zbog situacije, stanja i tako da. Ne kaže ne, ja volim da žena mi pokrijeli. Ali dva su mišljenja koja su jaka. I imaju argumente. Ja sam slušao ovako nekada predavanje, kaže, to mišljenje o da je žena, ovaj, te može otkriti lice, kaže, subhanallah, to je, to je tako slabo. Ili kaže mišljenje da je čovjek koji ostaje namaz, da, da, da, da, je musliman, to, to je, nije tako. To je mišljenje kod ehlu priznato, ima svoje argumente, a ti ako se odabrao suprotno tome, to je tvoja stvar. Tako da je ovo znači jedan od dokaza, jedan od argumenata da žena može šta otkriti? Lice. Iako, ne bi sad ja ulazio u te rasprave, jeli, to su duge rasprave i opet ćemo izići na kraju da kažemo jedno šta od, odvoje, A nećemo ništa promijeniti. Kad se ima Malik i Šafija i Ebu Hanife razišli s jedne strane, ima Ahmed s druge strane, i Tejmije, i Hadžar Raskalani i drugi koji kažu da je vađib. Iako većina me kaže da je sunnet. Većina oleme kaže da je nikam sunnet. Znači razišli se da mi svi odaberemo da je vađib, ništa mi promijeniti nećemo. Pa imaju velikani prije nas koji iskazali, mi moramo samo njih slijediti, ništa više od toga. Tako da je bitno čovjeku da zna da su to dva mišljenja i da nema pravo za ženu koja nosi hijab šerijatski pokrila, znači od glavu, od kose do brade. Ne ovaj dole podbradak. Ovaj dole zabranjeno da se vidi. Ovaj podbradak dole ispod, ovo nije lice. Ne može se dole vezati mahrama. Nego mahrama se veže na bradu. I to nije pitanje i štihada možda može ovako, ne može nikako drugačije nego na bradu i tačka. Završeno. Jer lice ovo dole ispod ovo dole ne smije otkrivati. On nema svaka definiša lica, definiša da lice od početka kose do vrha brade, od uha do uha, sa strane lica. To je lice, ništa više ne otkriva. I to ti gledaš kad ideš da se ženiš. Neka malo povuciti, malo dole i digni malo gore da ja vidim boju kose, da malo vidim ne. To ti gledaj kad se A prije toga ništa. To je lice. I to žena koja pokrije nema pravo nikad da joj kaže nije pokrivena ili nakaradno je pokrivena. To pokrije i znači obuče odjeću koja je široka, koja pada jeli, do, do, do obuće njene članaka i tako dalje. Znači, ne treba, nema niko pravo kazati da je to nepotpuna šerijetska odjeća, jer su tu velika razilaženja ovaj, među islamskim učinjacima. Ima razilaženje žena prilikom šehadeta, svjedočenja, hoće otkrivat lice, neće otkrivat lice. To su razilaženja velika među levom. Znači, to su razilaženja velika među islamskim učinjacima. U ome hadisu je naznaka da osoba treba biti zahvalna da treba biti zahvalna. Znači, da bude ona koja zahvaljuje, jeli, na blagodatima. I na ovome, ovome hadisu je naznaka da čovjek treba biti saburli. Odnosno, žena u ovom slučaju konkretno, a to vrijedi za muškarca, tako da budu saburli i da se šta puno i da se puno ne žale. A na sabor, brojni ajeti u Koranu postiču jeli, na sabor i ovaj najbolji je koji sabor, ko će mi kazati? Lijepo, bravo, pravo ovo je lijepo, nisam mislio na ovo, ali ovo što sam rekao jeste es sabru inde sadmeti lula. Pri prvom udarcu, tako rekao poslanik sa onoj ženi kada je plakala pored kabura, jeste. Ali ima nešto drugo. Koja vrsta sabura je najbolja? Ovo je vrijeme u kome je najbolje saborati. Koja vrsta sabura je najbolja? Šta šta? Sabrun džemil. Sabrun džemil, lijepi sabor. To je najljepši sabor. Lijepi sabor Lijepi sabor je koji ti u, duši ne ostavlja nimalo tegobe. Pazite dobro. Imaš ti ponekad saburaš na silu. Ti saburaš, a u tebe ovdje fest. Znate šta je fest? Firma fest, fest Alpina. Ključati, 3000 stepeni, ti hoćeš prsnut, a ti saburaš. To je na silu. Sabur je onaj koji ti ne ostavlja malo u duši tegobe, nego saburaš i ti zadovoljno što saburaš To je lijepi sabur do tog sabora nije teško doći. Jer u čovjek, on ključa, ključa, sabur ključa i šta prevagne, bit će gornje. Ali ovako kad ti lijepo saburaš, ha, to je lijepi sabor. To je lijepi sabor. To je sabor kojim je sabor Jakub a.s. Je tako? Lijepi sabor koji u duši ne ostavlja, znači nimalo tegobe. To je najbolja, znači, vrsta jeli, sabor. A čovjeku najbolje znači kada ima nekakvu potrebu da se jada Allaha za Imaš nešto nekakvu nedaću u kojoj su pao, ne želi se ljudima. Poželi se prvo stvoriti te barak jer tako će ti biti otklonjena. A dok se bude žalio ljudima od jednog do drugog, trećeg do četvrtog, ideš, znači to je samo put da, da, da, da, da se tvoja žalost još više znači, poveća. Isto tako čovjek ne treba da poriče blagodati, odnosno dobročinstvo, bilo da je od osobe koja je bolja od tebe, iznad tebe ili je slabija od tebe i ispod tebe. Kogod da ti učini dobročinstvo, nemoj zanemariti bilo kakvo dobročinstvo, da je to sitnica mala, učini mu dobu, ovaj, Allahu te kaže poslanik sa nije zahvalan Allahu onaj ko nije zahvalan ljudima. nije zahvalan Allahu onaj ko nije zahvalan. Ovo je, subhanallah, ovo je, ovo je jedno veliko pravilo šerijata. Pravilo u šerijetu da bude čovjek, znači, ovaj, e, da bude i da se istinski, znači, zahvali čovjeku. Jeli, za ono što mu je učinio. I ovdje je naznaka u ovome hadisu da čovjek treba biti zahvalan Allahu azzawajal na njegovim jeli, blagodatima i da kada su u pitanju da Allahu zahvaljuje na tim blagodatima svojim jezikom. I kazali smo kako to izgleda, šta zahvala. Jesmo spominjali prije, petak smo spominjali, tako? Zahvala. Znači da zna da je od Allaha, da zahvali, da, ovaj, da govori o toj blagodat, da, da, da, da je koristi u hajri i u dobro, ono što je uzvičenje Allah zadovoljan. A kada su u pitanju ljudi onda će im zahvaliti u smislu protuusluge. Men sana alejkum Ko vam učini kako dobro, vi mu se revanširajte. Čovjek došao, ne znam, učinio kako dobro, donijeti, ti hediju, nekako poklon, ti mu se revanširaj. Ako ne možeš, onda mu dovi dok ne vidiš da si mu se odužio. Ili ga pohvali negdje. Ali pričati o njemu se gleda. Ako on voli da pričaš o njemu to što si mu radio, ne trebaš pričati o njemu. A ako ne voli i prezire to, onda priča. Bio si ti, otvorio si ti firmu. Ne znam. I čovjek došao, ušao kod tebe u radnju, vidi, otvorio ti, ne znam, prodaješ ovaj, e, kompjutere i kaže, evo ti kaže 5000 eura, ja i sad ne trebam raditi sa njima. I, znaš, i kaže ti, molim te, ovaj, ovo ovaj, između mene tebe ko zna a znaš da mu neće biti krivo u smislu, jeli, da neće mu biti krivo da govori u smislu da, da, da će se naljutiti na tebe, možeš kazati taj, taj brat je došao, to je pravi brat musliman. Znači, radi te ljubavi nekakve će ga i drugi zavoljeti. Ali ako znaš da je donio ti on to, i znaš da voli da ti to pričaš i da to širiš i da tome govoriš, gdje god da sjedneš da ga spomeneš, onda nemoj pričati. Jer to njega vodi šta u? Njega kolješ bez noža, tako? Njega vodiš u oholost. Pa se gleda, znači, ako, kao ono što kaže Ulema, ovaj, kažu, kad, kad ti je najbolje da pričaš? Kaže, kad mrziš da progovoriš. Sjediš u društvu, Ulema je tako bila, sjedi u društvu i kad najviše mrziš, kaže, da pričaš, onda progovori. A kaže, taman kad počneš pričati, kad se uhodaš i vidiš da ti je drago da pričaš, kaže, tad stani. Jer ta čovjek priča samo da bi šta? Samo da bi pričao. Sa bitno je da ja nešto iskopam da pričam. A to nije cilj. A kad mrziš da pričaš, onda ćeš pričati sa, šta? Samo ono što je ružno. Moliš Boga da završiš. Dobre. Ja po ovome pravilu, moje predavanje trebalo biti 5 minuta, a ja pričam po sat i po. Dobro, ali ne smijem ja to pravilo primijeniti sa vama, ovaj, jer ne znam kako će proći. Dakle, čovjek će pohvaliti nekoga ako zna da on ne voli i nije, nije od ljudi koji žele znači tu pohvalu. A ako zna da je voli, onda će, jeli, šutati. I ovim treba da bude, znači, samo kada hvališ nekoga, da bude poticaj drugim ljudima da čine isto. Ne znam, došao čovjek ovdje u džamiju, cijeli dan čistio džamiju. I ti iziđeš, kažeš pred ljude, ja ne bi ovaj, eto nisam našeg brata pitao za dozvolu da Allah nagradi, on je došao to uradio u tajnosti, da niko ne zna, ali čovjek je cijeli dan čistio džamiju. Ili sestra je cijeli dan tamo čistila džamiju, ili tako? Ili ovaj, ili onaj. Kažeš nešto da bi drugi šta? tako? Posta pa kao na razmišljanje. U najmanju ruku. Ako ne, jeli da i oni urade slično dobro djelo. Pa je to cilj, znači, spominjanja dobrih djela. U protivnom je bolje da se nas spominju, jer da budu, znači, a, a, da nije bude čišći radi stvoritelja Tebara Keotana. U ovome hadisu je da, ovaj hadis ukazuje sa nižim na ono što je više. Ako je zabranjeno ženi da poriče dobročinstvo muža prema njoj, je je dozvoljeno da dostavi namaz? da ostavi post, da ostavi zekat. Ako je to grije i da zbog toga zaslužuje džehennem, šta je onda sa temeljima islama? Ako je zabranjeno da mužu svome poričeš dobročinstvo, jer, jer je dozvoljeno da poričeš Allahove blagodat prema tebi, koje su hiljadama puta brojnije, stotinama, milionima puta veće, nije. Pa se nečim nižim ukazuje šta na... I to je princip islama. I to je stilistika, tako. Ola teku u ufin. I nemoj im kazati uh roditeljima pa onda ga ne smiješ ni udariti, ni uvrijediti, tako da je sve što je više od toga, naravno, to je preče da bude zabranjeno Tako je znači isto i u ovom, i ovom, jeli ovdje, slučaju. Pa ako čovjek ne smije, znači, ovaj, ako žena ne smije ovaj, poricati nešto, ne smije svome ružu, mužu poriti dobročinstvo, smije li kazati za čestitu vjernicu mukminku da je nemoralna, znači, ne, ako se ne smije ono niže što uraditi, sve biva što je više od toga također također ili li Dobro, ovdje ima, spomnjeno su da žene, da su e, bacale svoje naušnice u Bilalovu šta? U Bilalovu, jeli, odjeću. Ovdje se možemo e, kratko svrniti na jedno pitanje bitno, a to je, znači, kada je pitanje naušnica, to je probijanje ušiju ženskom djetu. Je to dozvoljeno ili zabranjeno? Imam Gazali kaže da je to haram. Da je probijanje ušiju ženskom djetu haram. Kaže zato što nema potrebe za tim osim, kaže, ako ima šerijetski argument koji to dozvoljava. A, kaže, koliko znam, ne postoji šerijetski argument koji bi to dozvolio. Tako je rekao u svome dijelu Ihya Lumidin. Pa je probijanje ušiju, znači ženskom djetetu haram. I to je strogo zabranjeno. Ne smije se, znači, nikako činiti po mišljenju imama Gazali. U redu? Je tako ili nije tako? Po, pa jeste tako. Po mišljenju imama Gazali to je strogo zabranjeno, tako? Ali u svom drugom dijelu koji se zove Besil a, rekao ovaj da je dozvoljeno ženi da se ukrašava naušnicama. Pa je kazao suprotno. Ja, iako nije spomnio probijanje uši, rekao naušnicama. A mogu biti to nešto što, što uhvate, jel tako? U svakom slučaju, znači, kaže, mogu koristiti naušnice, mogu koristiti narukvice i na nogama, jeli, ovaj, što se koristi nakit i na ušima i što tome. Imamo različite mišljenja kod islamskih učenjaka. Što tiče dječaka, to je zabranjeno. To je mekru, a može lako biti haram. Jer to je ponašanje žena. A što tiče djevojčica, Allah hvala da ispravno mišljenje da je to dozvoljeno. Da je dozvoljeno djevojčicama probije tuš. Jer to je bol koji je neznatan. Taj bol nije ovaj bol koji je koji bi ostavio nekakve velike tragove, a koristi to cijelog života radi ukrasa. Tako da ne bi u tome bilo, znači, ovaj, našto, ali da to bude, da to ne bude sad nešto tamo, ono, amaterijski neko ekserima probija, nego ima znači način kako se to uradi, jel tako? Ima način kako se ovaj uradi i to se može znači lijepo uraditi, amaterski. Ja sam moje curci, lično ja probio uši. Znači, a nisam amaterski, ni ekserima, ni ima ni ništa, nego znači na poseban način. U svakom slučaju, a, dozvoljeno je znači ženskom djetu, jer to je znači, to je priroda žene. Evo, men ju nešeu fil hilijeti ohuva fil hisami gajru mubin. Zar onaj ko odrasta u ukrasima, a kada se raspravlja, ne umije se raspravljati. To je opis žene. Ona je odrasta u ukrasima. Pa žena je, priroda njena je da bude šta u, ukrasima. Jeste. Pa nema smetnje ako Bog da, a muškom djetu to ne treba znači činiti, ovaj, jer to je, ovaj, to ga čini tako odrasta kod curica. Tako. A mi smo govorili znači, da muško od, svoga imena, prvo ime donosi, da, to ume, je to muškarčina, i nakon toga i njegova odjeća i postupci i sve, ali tako, ovaj, da ukazuju da je on šta? Da je muškarac, a ne da je, znači, jer je danas jedan od najvećih zločina koji se čini, promjena znači, ovaj, jeli, pola, da ljudi mijenjaju i to je u Americi toliko popularno da znači ovaj hormoni se uzimaju djeci rodaju se malo malo dijete Allahu dragi Ništa nema vrijednije od pameti. Pamet je jako skupa. Porodica američka djetetu od šest godina davali mu hormone muškom za žensko. I onda su nakon toga mu ovaj uradili operacije tako da su mu i ovaj je sve su mu uklonili od, od znakova muškarca i tako dalje. I pitali, pa dobro, što ste uradili tako malo? Pa kaže, on je od malih nogu izražavao, e, tako se ponašao kao djevojčica i izrazio je na kraju zadovoljstvo sa šest godina da bi on bio djevojčica. I mi smo mu udovoljili. Pamet je skupa. Jer Allah nije svakome dao pamet. Ulajke kele naam na Oni su kao stoka. Pa to dijete treba od tebe nasiha da, mu, da ga ti, zašto si mu babo i mama? Da ga ti usmjeriš u pravom pravcu. Ne može sa 15 godina razmišljati ni sa 25 kako treba a može razmišljati sa pet godina da se ona opredjeli da bi bilo djevojčica. I ti mu daješ tamo hormone i upropastiš u njegovu životu, radiš mu ovaj, 30 operacija, mora uraditi nekakvi i nakon toga da mora, ovaj, ko što je išao tako Michael Jackson u, Kuwait, hodao sa nikabom. Mora mu nikam staviti da hoda po Kuvajtu, jer ne može dok, sunce dođe na, na kožu, to bela i problema. Eto. Što je nijeta lahova za žastvorenje. Pa je dozvoljeno, znači i djevojčicama to koriste, u tome nema ako Bog da nikakve smetnje. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno tražiti sedaku od e, bogatih siromašnima. Od bogatih Zato uvijek imate Sergijov. Oni koji imaju da daju onima koji šta. Jer ovdje kaže dajte, vidio sam, pa su davale žene, znači da se otkupe od čega? Od vatre dženevske U Ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno ženi da daje iz svoga imeta bez dozvole muža. Je dokaz ili nije dokaz? Jeste, ona je došla, došla je daje sedaku bez dozvole muža. Muževa tu nije bilo, nije bilo pitanje, ništa, nego odmah je znači bilo poticaj poslanika i nije rekao idite tamo do muževa, savjetujte se, pitajte pa se vratite pa dajte. Nego su odmah znači davale i muž ne treba ženi da brani to. Žena hoće nešto da svog, ne znam, kupi se pomoć za, za, za muslimane koji su gnjetavani za pomoć i ona želi da da nešto od svoga zlata što ima, po, na to da da. Tamo da je sutra kupiš drugo, nije problematično. Postaknije da ona znači sobom vidi da je nešto dala, da, da, da se ona time približava svome stvoritelju, da ona osjeti blagodat tog šta? I ba, ti stalno daješ u džamiju, kasu stavljaš, lijepo je pomalo. A tvoja supruga nema te prilike. Nego znači da dozvoliš i njoj isto ta našto iz njenog imetka, da da, nema u tome nikakve jeli smetnje. Dok ima mali, kaže, može samo trećinu ovaj, a, ovaj, a preko trećine mora biti dozvola muža. Džumur Leme je dozvolio znači, da žena daje bez ikakvih ograničenja, ali žena treba isto biti diplomata. Treba znači ipak da savjetuje svoju suprugu, To je bolje i preče. Jer to može izazvati među njima nesuglase i probleme, a od primarnih ciljeva jeste da se očuva harmonija bračne zajednice. Pa žena prije što nešto da, da upita supruga i da ga podstakne i da kaže imat ćemo ako Bog da obadvoje nagradu, ja koja sam dala i ti koji si mi dozvolili sliš o tome, to je preče i bolje nego da radi bez njegove dozvole i nakon toga da znači napravi probleme ili se u braku. Isto tako imam je dužan ili neko ko je odgovoran među ljudima, ako vidi znači da ima potrebnih, a vidi drugi da imaju, da ih znači podstakne da daju. Kao što je poslanik, ali sam podstakao u hadisu, tako džirirem na Abdullah al-Beđelija, davanje se dakle kod muslima u Sahiju, pa su prostrli jedno veliko platno, pa je svako stavljao na to platno što je mogao, dok se nije nakupila jedna velika gomila i metka razno raznog, jeli, ispred poslanika, sallallahu ali. wasallam. U ovome hadisu isto dokaz da čovjek treba požuriti čineći dobra djela, je tako, su odmah rekla, rekla je, dobro, se ti sam rekao, mi ćemo vidjeti, razmislit ćemo, polako, nećemo žurt ne valja žurt, jel tako, pa ćemo nekad, nego odmah, naušnice, skida i narukvice što imaš, znači stavljaj, pa treba čovjek žurti jer ne zna kada će ga preteći, kada će ga preteći smrt. A svaki cent koji daš prije smrti, daži ti je, nego sva tvoja familija kad umreš. Jer poslanik Salasana kaže dajte prije nego što budeš govorio ovome ovoliko, a ovome ovoliko, a ovome ovoliko, kaže njemu svakako pripada toliko. Ti na smrtnoj postelji ležiš, kažeš muj toliko, hasi toliko, fatimi toliko. Ma pričao, ne pričao, to je njemu bolan. On samo čeka da te zatrpa. Samo da ti ženazu klanja i on dok se vraća, on, se ne, on će se usput sa mezara dok će posvađati oko podjela metka. Usput, znači posvađati se. Ti, to svakako njemu pripada. Kaže, dajte prije što budeš kome ostavljao, više nema davanja. Jer čovjek ono što da, da sebi. Jer tako se kaže, kaže poslanik, sa osam, jedne prilike rekao, kod muslima, kod Buhari ima hadis. Kaže, kome je njegov imetak, kaže, draži od tuđeg imetka? Kaže, Allah poslaniče, e, ima li, kaže, neko da moj tuđi imetak draži od njegovog? Kaže, Allah poslaniče, nema takvog. Kaže, vaš imetak je ono što udjelite, a tuđi imetak ono što ostavite za sebe ostavio za sinu, kako će biti, šta će biti. Jer ovo ne znači da ne treba ostaviti djeci. Da se ne bi šta pogrešno razumijelo. Ne, bolje je da je ostaviš, kao kaže poslanik, sam nego da pruže ruke. Ali nemoj i sebe zaboraviti. Nemoj sebe šta? Zaboraviti, Jes? Jer hoće li neko nakon tebe na tvoje ime davati i da ti čekaš reći u milostinju, ja ću dati koliko ja mogu za sebe. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno sa davati, znači sadaku, sadaku od svih vrsta imetka. Znači sve što vidiš da može koristiti, a valuto, zlato, sebro, odjeća, sve što se može dati od hajra, i o tome imaju brojni hadisi, uh, e, jeli, poznati u siri poslanika, sallallahu alaihi sallam. Neki učinjaci kažu da je ovo bilo poticaj zato što su žene kada je u pitanju tvrdičluk, da su one tvrdije od muškaraca. Jer su one osjetljivije prema dunjaluku nego, nego muškarci. Znači kada je u pitanju dunjaluk, tu su žene osjetljivije nego muškarci, pa kažu zbog toga je poslanik, sallallahu alaihi došao i poticao i da nešto daju. I ovome hadisu je dozvoljeno da je dokaze je dozvoljeno ženama da dolaze znači na Bajram gdje se nalaze muškarci, našto znači ako, ako sigurno od čega. Za razliku recimo bio sam u džami i klanjam i Efendija opominje muškarce. ste se žalne. Kažu, klanjaju na sofi na, na Sofa ona se kaže, onaj, pred Nije, ispred džami ima cijene iz druge strane, šta? Je tako? Napravljeno kao bina kada se napravi, tu se klanja, tu da je prolaz je pravo do džamije i on kaže, kaže, bojite se Allaha, kaže, budite gledati tuđe žene doklanjati. On je stao, Allahu ekber za efendije i onda ispod oka tamo gleda koji je i šta je. Pa se, ako ima znači toga, onda je ženama bolje da ne dolaze na takva mjesta. Neki ovdje kažu da je dozvoljeno i djevojci koja je a, znači, djevica da daje znači, svoga imetka. Jel tako? Bilo je tu žena, bilo je svega. Ali je li da je bilo djevica? Nije. Jer ona nema koga. Ona pa nema muža da pita muža, ali tako? Pa djevica kažu može davati isto tako. Nema dokaz da je tu bilo koga. Nema. Ali naredni hadis o kome ćemo govoriti, hadis umu Atijel Sarije, on, on, bi na, on, nam, on nam daje i šarete, te je sam naredio, čak i njima i djevicama da izlaze na, na, na Bajram. Pa kažu na osnovu tog hadisa, da pretpostaviti da je bilo na Bajramu šta i i djevica koje je bilo. Pa ćemo inša Allah u narednom našem druženju, poslije naše umre, inša Allah govoriti o hadisu Matije, Al-Ansarije, Allahu ta'ala, sallallahu